卡路拉好多。 Hiru hektariako oian alandatu dute baigorri inguruko iztariek, CPIek, ingurumenaren aldeko ekimen zentro iraunkorrak eta mendi sindikatak lagundurik. Iza batasunak ogoita mar mila euroko aitzinkondu ardietsi du, zuaitz muskilak, piketak eta esiak erosteko. Magin virarel, baigorriko sindikatan natura 2000 programako misio karguduna da eta landaketaren helburuak azaltzen dauzkigu. Un premier, ki ete purro d'avoir une zone d'accueil de la biodiversité, de la faune sauvage, e un également de recréer une sorte de lisière étagée entre la forêt et l'estive où il n'y a pas d'arbres. C'est un projet qui est concerté entre les chasseurs, les agriculteurs, avec euh, un avis rendu aussi par euh, la commission syndicale de la vallée de Baigori, où on a travaillé ben voilà, tous ensemble pour avoir un projet qui convienne à tout le monde. Orotara, Baigorriko Ibarreko Iza Federakuntzako presidenteak. Amos bat mota diferenteak, gaztena, aitza, uh, pago ikutsi, neia pago egita, eta gero baster horietan uh, eh, arboltipiak, uh, eh, fruitu gorriak akartzeko, sahar basa, pudare basak, eta fruitiak sorien dako, ekosistemaren laguteko. Uh, dena lekuko dira, men, hortako, arbol horik, untsalaz, untsua partiteko dira, lugurra eguna da, eta lekuko, lekuko arbolak dira, un, behar partitu. Landaketan, Donapaleuko RK laborantza lizeoko bederatzi ere parte hartu dute, horietarik bat da gilen lekuona behorle gitarra. Gure hoianak, gerazta gehiago tipitzen nahi dira, eta bergin uke handitu, eh, biodibertsitatea gara dezan, eta gure ingurumenean diren eh, espezia desberdinak ere atxikitzeko. Oianak ez dira bakik biodibertsitatearen zat, eh, baita ere eh, luja ere atxikitzen dute, horien egoek beraz eh, gure geroaintzako ere onak dira. Besteak beste, izi federakuntzaren, irigun elkargoaren, Frantziako iza erakundearen eta Natura 2000 programaren diru laguntza ukan dute.